κλπ. Σε όλου του φιλέου φίλου και τι φίλες που είναι συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του και εμεί στην αγωνία μας, με το φίλο τον Αντώνη για του πρόσφυγε που είναι και στον κοντρό, για του πρόσφυγε, του ίδιου πρόσφυγε, οι οποίοι, τον οποίο η ζωή φυσικά ανατράπηκε. Οι πρόσφυγε είναι κάτι το εξαντλήθηκαν οι υπομονέ και εγώ θα σου πω ότι όσοι δεν εξαντλήθηκαν οι υπομονέ πρέπει να ξέρουμε το Είναι πάνω σε Γιατί όπω δεν πιστώνεται η πλειοψηφία, όχι απλώ δεν το παίρνει χαμπάρι. Σχεδόν σε αυτή την κατάσταση. cifras. Siempre le podría espíritu, Thank you. Señor, que puedes ser. σε ένα, πρόγραμμα you. Sí, conmigo. church six at the end. Gracias. συνήθει las carreras, que يُقَنَّ οπότε ε, Thank you. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Sure. ο οποίος ξέρει ότι γνωρίζουν τα πρόσωπα και πράγματα. ήταν 20 χρόνια να αντισταστείτε. Είναι κάτι με το ρόλο. Δημότι, δημότι, μετά το θέμα τώρα του empresas.

because if you